بسم الله الرحمن الرحيم طه Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ta, Ha. ما انزلنا عليك القران لتشقى No te hemos revelado el Corán, oh Muhammad para que te angusties sino que es una exhortación para quienes temen a Allah y proviene de quien creó la tierra y los altos cielos Él es el Clemente y está establecido sobre el trono. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo que existe entre ellos y lo que hay bajo la tierra húmeda. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى Y no es necesario que alces la voz en tus alabanzas y súplicas a tu Señor, pues él conoce los secretos y lo que está aún más oculto. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى Él es Alá. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. A él pertenecen los nombres más sublimes. ¿Y conoces lo que le aconteció a Moisés, oh Muhammad? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى Vio un fuego cuando viajaba con su familia y le dijo a esta, Permanezcan aquí. he divisado un fuego. Puede que allí consiga alguna brasa encendida para calentarnos o alguien que nos indique el camino. Y cuando llegó al lugar de donde procedía el fuego, una voz lo llamó por su nombre. Moisés. اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى Soy yo, tu Señor. Y quítate las sandalias, pues estás en el valle sagrado de Tua. Pues estás en el valle sagrado de Tua. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى Y te he escogido a ti de entre tu pueblo. Escucha, pues, lo que te va a ser revelado. la illa Ciertamente, yo soy Allah. No hay ninguna otra divinidad verdadera fuera de mí. Adórame, pues, solo a mí, y cumple con la oración para glorificarme. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى La hora final llegará con toda certeza. Solo yo sé cuándo sucederá para recompensar a cada ser según se haya esforzado y haya actuado. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى No dejes que quienes no creen en la hora y siguen sus pasiones te aparten de tu fe. pues sería tu perdición. وما تلك بيمينك يا موسى ¿Y qué es eso que llevas en tu mano derecha, Moisés? قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى Moisés dijo: Es mi callado. Me apoyo en él. Sacudo con él las ramas de los árboles para que caigan las hojas de las que se alimenta mi ganado y me sirve para muchas otras cosas. قال القها يا موسى Alá le dijo: Arrójalo, Moisés. Moisés lo arrojó y se convirtió en una serpiente que se movía con rapidez. Alá le dijo: Tómalo y no temas Lo devolveremos a su estado original. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى E introduce la mano por el cuello de tus vestimentas y presiónala en el costado bajo la axila. Al extraerla, aparecerá radiantemente blanca, sin que padezcas ninguna enfermedad. Este es otro milagro de tu Señor. Esto es para mostrarte grandes pruebas de nuestro poder. Ve al faraón, pues se ha excedido en opresión e incredulidad. Entonces Moisés suplicó a su Señor diciendo: Señor, abre mi corazón dándome confianza y valor. Y facilítame mi misión. Y libérame de mi impedimento al hablar. Para que entiendan mis palabras. واجعل لي وزيرا من اهلي Desígname a un ayudante de mi familia هارون اخي Desígname como ayudante a Aarón mi hermano اشدد به ازري refuérzame con él واشركه في امري y haz que participe conmigo en mi misión. Para que te alabemos y te glorifiquemos mucho. En verdad, tú nos observas en todo momento y ves todo lo que hacemos. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى Alá respondió: Tu plegaria ha sido aceptada, Moisés, ولقد مننا عليك مره اخرى y ya te concedimos nuestro favor en otra ocasión, اذ اوحينا الى امك ما يوحى Cuando inspiramos a tu madre lo siguiente. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني Pon a tu bebé en un cesto y échalo al río. La corriente lo llevará hacia la orilla donde lo recogerá un enemigo mío, el faraón, que también será enemigo suyo. Y deposité mi amor en ti, haciendo que mi enemigo te quisiera, e hice que crecieras bajo mi protección اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى E hice que tu hermana te siguiera y dijera a quienes te recogieron tras ver que no aceptabas a ninguna nodriza ¿Quieren que los guíe hacia quien puede hacerse cargo de él para amamantarlo? Y así es como te devolvimos a tu madre para que se alegrara y no estuviera afligida. Después mataste a un hombre y te salvamos de ser castigado y te pusimos a prueba en diversas ocasiones. Luego viviste unos años en el pueblo de Madián y finalmente has acudido a la cita conmigo que había decretado oh Moisés y te he escogido para mí para que transmitas mi mensaje Ve con tu hermano con mis pruebas y milagros, y no se cansen de mencionarme y glorificarme. اذهبا الى فرعون انه طغى Preséntense ante el faraón pues se ha excedido en opresión e incredulidad فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى y háblenle con amabilidad para que tal vez acepte la amonestación o tema a Allah قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى Moisés y Aarón dijeron Señor nuestro tememos que se precipite a castigarnos o que se exceda con nosotros قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى Allah les dijo No teman yo estaré con ustedes escuchándolo y observándolo todo فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى vayan a él y díganle somos dos mensajeros de tu señor envía con nosotros a los hijos de israel y no los tortures Te traemos un milagro de tu Señor como prueba de nuestra veracidad Quien siga su camino no tendrá nada que temer انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى Nos ha sido revelado que quien desmienta el mensaje que traemos y le dé la espalda será castigado. El faraón les dijo entonces: ¿Y quién es su señor, Moisés? قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى Moisés respondió: Nuestro Señor es quien ha dotado a todo lo que ha creado de su debida forma y naturaleza y ha guiado a todas las criaturas hacia lo que ha dispuesto para ellas. El faraón le dijo: ¿Y qué hay de las comunidades anteriores que adoraban a otros fuera de Allah? الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى Él es quien ha hecho de la tierra un lugar para que puedan residir en él. Ha dispuesto en ella caminos y hace que descienda la lluvia del cielo para que con ella broten diferentes tipos de plantas. كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى Coman de ellas y apacienten sus rebaños. Ciertamente, en todo ello hay pruebas del poder de Allah para quienes están dotados de razón. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى Los creamos a partir de la tierra. A ella regresarán al morir. Y de ella saldrán de nuevo cuando resuciten. Y ciertamente mostramos al faraón todos nuestros milagros, mas los negó y los rechazó. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى Este dijo: Moisés, ¿has venido a nosotros para expulsarnos de nuestra tierra con tu brujería? فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى Haremos una como la tuya. Fija una fecha para un encuentro entre nosotros, al que no faltemos ninguna de ambas partes. En un lugar donde nadie tenga ventaja para demostrar qué brujería es la mejor. قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى Moisés dijo: Celebraremos el encuentro el día de su fiesta y que la gente acuda a primeras horas de la mañana para presenciar el acontecimiento. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى Entonces el faraón se retiró, reunió a sus brujos para preparar su plan y regresó el día fijado. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى Moisés dijo a los brujos: Tengan cuidado. No inventen una mentira contra Alá o los destruirá con su castigo. Quienes inventen mentiras contra Alá serán los perdedores. Entonces, los brujos discutieron en secreto acerca de Moisés y de su hermano. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى Se dijeron unos a otros En verdad Moisés y su hermano Aarón son dos brujos que pretenden expulsarnos de nuestra tierra con su brujería y poner fin a nuestra supremacía y modo de vida. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى Los brujos le dijeron a Moisés: Moisés, arrojas tú primero tu callado o empezamos nosotros. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى Moisés respondió: Arrojen ustedes primero lo que tengan que arrojar. Y cuando arrojaron sus cuerdas y callados, a Moisés le pareció que estos eran verdaderas serpientes que se movían con gran rapidez debido a la brujería que realizaron. Entonces Moisés sintió miedo قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى Le dijimos No temas tú serás el vencedor وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى arroja el callado que sostienes en tu mano derecha acabará con lo que han realizado lo que ellos han hecho es un mero truco y los brujos no triunfarán nunca allí donde estén y cuando Moisés arrojó su callado, los brujos cayeron postrados al percatarse de que lo que él había realizado no era brujería, y dijeron: Creemos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 Seguro que él es su maestro. quien les ha enseñado la brujería que saben. Ciertamente les amputaré las manos y los pies opuestos y después los clavaré en troncos de palmeras. Así sabrán quién de los dos, si el Señor de Moisés o yo, puede infligir el castigo más severo y duradero. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا Los brujos respondieron No te preferiremos a ti por encima de las pruebas de la verdad que hemos recibido y por encima de aquel que nos creó. Decreta pues para nosotros lo que quieras. Tu decreto solo nos alcanzará en esta vida. Ciertamente, creemos en nuestro Señor y esperamos que perdone nuestras faltas y la brujería que nos has obligado a realizar. Y la recompensa de Allah es mejor y más duradera que la tuya. Quien se presente ante su Señor el día de la resurrección habiendo negado la verdad tendrá como castigo el infierno donde ni morirá ni vivirá ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى Y quien se presente ante su Señor habiendo sido creyente y habiendo actuado con rectitud ocupará un alto nivel en el paraíso جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Entrará a los jardines de la eternidad por los cuales corren ríos y allí vivirán para siempre tal será la recompensa de quienes se purifiquen de sus pecados ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى Y revelamos a Moisés Sal por la noche con mis siervos y abre para ellos un camino de tierra firme en el mar golpeándolo con tu callado no temas ser alcanzados ni morir ahogados فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم Y el faraón los siguió con su ejército mas el mar los cubrió y murieron ahogados واضل فرعون قومه وما هدى Y el faraón extravió a su pueblo en vez de guiarlo.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 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى Coman de las cosas buenas y lícitas que les hemos proveído y no se excedan negando mi favor sobre ustedes e incurran así en mi ira. aquel que incurra en mi ira habrá caído en la perdición En verdad yo soy siempre indulgente con quien se arrepiente cree actúa con rectitud y sigue después el buen camino y se mantiene firme en él. Dijo Alá a Moisés, cuando éste acudió a su encuentro durante cuarenta días y cuarenta noches para recibir las tablas. Moisés, ¿por qué te has apresurado a venir dejando atrás a tu gente? قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى Moisés respondió Ellos siguen mis pasos de cerca y me han apresurado a acudir a ti, mi Señor, para que estés complacido conmigo. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري Alá dijo Hemos puesto a tu pueblo a prueba en tu ausencia y el de Samaria los ha extraviado. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي Entonces Moisés regresó a su pueblo enojado y afligido. Dijo, pueblo mío acaso su señor no les hizo la buena promesa de concederles la torá se les hizo larga la espera o más bien querían incurrir en la ira de su señor y por eso rompieron su compromiso conmigo de seguirme y adoraron a otros fuera de Alá أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري Su pueblo dijo No rompimos la promesa que te dimos por voluntad propia. Se nos hizo cargar con el peso de las joyas del pueblo del faraón y las arrojamos a un hoyo donde había una hoguera siguiendo las órdenes del de Samaria y lo mismo hizo él فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي Tras fundir las joyas, el de Samaria modeló la figura de un becerro que emitía un sonido parecido a un mugido. El de Samaria y quienes lo seguían dijeron: Esta es nuestra divinidad y la de Moisés, pero él lo ha olvidado y no se los ha mencionado. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ¿Acaso no veían que no les respondía cuando le hablaban y que no tenía poder ni para perjudicarlos ni para beneficiarlos? ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري Y ciertamente Aarón les había dicho con anterioridad: Pueblo mío, han sido puestos a prueba con el becerro. Su Señor es el clemente. Síganme y obedézcanme. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى Estos dijeron Continuaremos adorándolo hasta que Moisés regrese a nosotros. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا Cuando Moisés regresó, le dijo a su hermano tirándolo de la barba: Aarón, cuando viste que se habían extraviado adorando el becerro, ¿Por qué no me seguiste para informarme de lo que sucedía? ¿Acaso desobedeciste mi orden de no seguir el camino de los injustos? ثم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي Aarón respondió, Oh hijo de mi madre, no me tomes por la barba ni por la cabeza. temí que me acusaras de dejarlos solos y de causar la división entre los hijos de Israel, incumpliendo así lo que me habías ordenado al dejarme a cargo de ellos. Entonces Moisés le preguntó al de Samaria: ¿Qué tienes que decir tú? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي Este dijo, tratando de justificarse: Vi lo que los demás no vieron, el ángel Gabriel saliendo del mar cuando se ahogó el faraón. Y tomé un puñado de la tierra que había pisado el caballo del enviado, el ángel Gabriel, y la arrojé con las joyas para modelar el becerro. Eso es lo que mi alma me sugirió hacer. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا Moisés le dijo, Vete de aquí. Tu castigo en esta vida será que contraerás una enfermedad y dirás constantemente a la gente que no te toquen y tú no podrás tocarlos y te esperará un castigo en la otra del que no escaparás y mira la divinidad que adorabas la quemaremos y después arrojaremos sus restos al mar هو وسع كل شيء علما Su única divinidad es Allah. No hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto él. Y su conocimiento abarca todas las cosas. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا Así es como te contamos parte de lo que le sucedió a quienes te precedieron, oh Muhammad. Y ciertamente te hemos concedido una exhortación, el Corán, de parte nuestra. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا Quienes se alejen de ella y no la sigan, cargarán con el peso de sus pecados el día de la resurrección خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا permanecerán en ese estado eternamente يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا Hablarán en voz baja entre ellos y dirán que solo vivieron en la tierra unos diez días. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Nosotros sabemos bien lo que murmurarán entre ellos y sabemos que el más acertado en su juicio dirá Solo hemos vivido en la tierra un día ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا y te preguntan oh Muhammad acerca de lo que le sucederá a las montañas el día de la resurrección diles mi Señor las pulverizará y las esparcirá como si fueran polvo. Y nivelará la tierra, dejándola plana por completo. No verás en ella ninguna depresión ni elevación. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا el día de la resurrección todos acudirán directamente a la llamada de Allah sin desviarse lo más mínimo tras salir de la tumba y todas las voces callarán ante el clemente y no se oirá nada salvo un ligero ruido de pisadas يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا ese día de nada servirán las intercesiones salvo la de quien haya recibido el permiso del clemente y cuyas palabras lo satisfagan يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Él conoce lo que sucede a los hombres en esta vida y lo que les sucederá en la otra. Mas ellos no tienen acceso a su conocimiento. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما Y todos los rostros se humillarán ante el viviente, el sustentador de toda la creación. Y quien cargue con el pecado de la idolatría perderá. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Y quien haya actuado con rectitud y haya sido creyente, no temerá ser tratado con injusticia, pues ni verá sus pecados aumentados ni sus buenas acciones reducidas. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا Y así es como hemos revelado el Corán en lengua árabe y hemos expuesto en él con claridad todo tipo de advertencias para que tal vez así los hombres teman a Allah y reflexionen. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما Exaltado sea Allah, el verdadero soberano. Y no te apresures a recitar las aleyas del Corán por miedo a olvidarlas, oh Muhammad, antes de que el ángel Gabriel haya terminado de revelártelas. Y di: Señor, aumenta mi conocimiento. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما Y ciertamente ordenamos a Adán con anterioridad no comer de un árbol concreto en el paraíso. Pero lo olvidó, desobedeciendo nuestra orden. Y no encontramos en él paciencia ni una firme determinación para abstenerse de lo que le habíamos prohibido. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى Y recuerda cuando dijimos a los ángeles que se postraran ante Adán y se postraron todos con la excepción de Iblis que se encontraba entre ellos y se negó a hacerlo. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى Entonces le dijimos a Adán: Adán, este, el demonio, es ciertamente un enemigo para ti y para tu esposa. No permitan que los expulse del paraíso y tengan que pasar penalidades. Nunca conocerás el hambre en el paraíso ni la desnudez وانك لا تظما فيها ولا تضحى y no pasarás ni sed ni calor فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى entonces el demonio le susurró Adán, ¿quieres que te muestre el árbol de la inmortalidad y de un reino infinito? فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى Y Adán y su esposa comieron del árbol. Entonces sus partes íntimas aparecieron al descubierto y empezaron a cubrirse con hojas del paraíso. Y Adán desobedeció a su Señor y se extravió. Después, su Señor lo escogió, aceptó su arrepentimiento y lo guió. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فاما ياتينكم مني هدى فمن هداي فلا يضل ولا يشقى Allah les dijo a Adán, a su esposa y a Iblis: Desciendan todos del paraíso. Serán enemigos ustedes y su descendencia, los unos de los otros. Recibirán de mí una guía. Quien la siga no se extraviará ni será desdichado en la otra vida. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى Pero quien la rechace y se aleje de ella tendrá una vida llena de dificultades y haremos que comparezca ante nosotros ciego el día de la resurrección. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا Entonces dirá Señor ¿Por qué has hecho que comparezca ciego si en la vida terrenal veía? قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Alá le responderá: Al igual que abandonaste nuestra revelación cuando te llegó y no quisiste ver la verdad, hoy te abandonaremos a ti en el fuego. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى Así es como castigaremos a quienes adoren a otras divinidades y no crean en la revelación ni en las pruebas de su Señor. Y el castigo de la otra vida es más severo y duradero. افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي النهى ¿Acaso no les sirven de ejemplo las generaciones que destruimos anteriores a ellos, a pesar de que pasan por delante de las que fueron sus viviendas cuando viajan? En verdad, en ello hay una lección para quienes están dotados de razón. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى De no haber sido por lo que tu Señor decretó con anterioridad acerca de posponer el castigo hasta una fecha fijada, este ya se habría abatido sobre ellos. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى Sé paciente, oh Muhammad, con lo que dicen sobre ti quienes rechazan la verdad. Y glorifica a tu Señor rezándole antes de la salida del sol y antes de su puesta. Y reza también durante parte de la noche y durante el día para que quedes complacido con la recompensa que se te ofrecerá. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى Y no anheles los bienes terrenales que hemos concedido a algunos de ellos para su disfrute, con el fin de ponerlos a prueba. Pues lo que tu Señor te concederá en la otra vida es mejor y más duradero. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى Y ordena a tu familia el salat, oh Muhammad, y sé constante en su práctica. No te pedimos provisión alguna. Nosotros somos quienes te proveemos. Y el buen final en esta vida y en la otra será para los piadosos que temen a Allah. وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم بينه ما في الصحف الاولى Y dicen quienes desmienten la verdad ¿Por qué no viene Muhammad con un milagro de parte de su Señor como prueba de su veracidad? ¿Acaso no han recibido la prueba del Corán que confirma las escrituras anteriores en las que se anunciaba a tu llegada? ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى Y si los hubiéramos destruido mediante un castigo antes de haberles enviado a Muhammad, habrían dicho: Señor, ¿por qué no nos enviaste un mensajero para que hubiéramos podido seguir tu mensaje antes de haber caído en la humillación y en la desgracia el día de la resurrección? Diles, todos creyentes e incrédulos estamos a la espera de ver lo que sucederá esperen pues ya sabrán quienes están en el camino recto y están bien guiados